الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين زام الله وزيشنا stvoritelju koji nas je počastio da budemo večeras u njegovoj kući. Neka je salavat, selam, mir i spas posljednjem Allahovom poslaniku i miljeniku, stvoritelja Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, vrlima, shavima i svima onima koji slijede uputu do sudnjega dana. Molimo gospodara najvećim imenom njegovim da nas počasti džennetom i svakim dijelom koje približava džennetu. Molimo ga da nas počasti korisnim znanjem i da nam danje da se tim znanjem koristimo na najbolji mogući način. Draga braće i sestre, došli smo do 65. hadisa u sahihu imama Buhari. Na samom početku zamolću vas kao što smo uobičajili da se sjetimo dovom i fatihom imama Buhari rahmetullahi ali jer vi znate da vrijednost onih koji vrijede priznaje, priznaju samo oni koji vrijedi. Ako hoćeš da vrijediš moraš priznati drugima da, da vrijedi. I to je nešto što je bitno u umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Vi pogledajte kako su cijenili jedni drugi. Sjećate se svi prije nego što proučimo Fatihu i onaj dobom se sjetimo kada je Hazreti Alija i kada je Ibn Abbas i Ibn Mesud Ibn Abbas Amidžić poslanika sallallahu alaihi wasallam Ibn Mesud jedan od najučenija shaba najprije Ibn Abbas doživljava da njega Ibn Mesud poštuje Kaže, ovako nam je naređeno da poštujemo porodicu poslanika sallallahu alaihi A zatim Ibn Abbas poštuje, izražava poštovanje Ibn Mesud i kaže, ovako nam je naređeno da činimo prema onima učenim među nama, iako i on učen. Dokle mi ne budemo prepoznavali jedni drugima vrline, a ukazivali na lijep način na mahane, nema salameta nam. Zato uvijek nastojimo življava taj duh. Kada sjednijete da čitate bilo koju knjigu, ako je autor musliman, nemoj je čitati dok mu ne predušu, ne proučiš fatihu ili dovom ga se ne sjetiš. Vjerujem da će Allah dati bereket u toj knjizi. Probaj. Probaj pa ćeš vidjeti. Bidajem lillahi lajel fatiha Allahumma <clears throat> Uzvišeni gospodar kaže Ja ejuhalladina amanu takullaha haqqa tuqatih O vjernici, budite svjesni Allaha onako kako priliči njemu uzvišenom. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Nemojte umrijeti osim kao muslimani. Jedan od razloga zbog čega oživljavamo ove halke, jedan od razloga zašto govorimo o gospodaru, govorimo o poslaniku, govorimo o onim bitnim sadržajima koji su za svakog muslimana i muslimanku neodvojivi dio života. Jest upravo ovaj drugi dio. Kaže Ulema, zar čovjek bira kako će umrijeti? Ko od nas može izabrati kako će umrijeti? Gospodar je taj koji dadne meni i tebi. Smrt u onom trenutku mi ne znamo kako ćemo preseliti. I zbog toga Ulema kaže ovaj ajet, o vjernici, budite svjesni Allaha, bojte se gospodara i nemojte umirati kao muslimani. Kaže, živite svjesni gospodaru i on će da da preselite kao muslimani. Ili pogledajte, onaj koji je iskren sa Allahom, Allah njegovu iskrenost potvrdi. Mi nastojimo ovdje oživjeti ta značenja u našim srcima da nastojimo biti, što kaže, pitali su, u jednoj predaji stoji, pitali su Božijeg poslanika, jednog od Božijih poslanika, kaže, koja je sadaka najbolja? Kaže, ona koju tajno dadniš. Niko ne zna. I ona kada ti je teško da dadniš. I zbog toga se kaže, najteža su tri djela. Najteže je biti pobožan kada si sam. Najteže je biti darežljiv kada malo imaš. I najteže je biti istinoljubiv kada znaš da onaj kojem istinu govoriš može ti nauditi ili donijeti korist. Onda vagaš. Hoćeš li mu reći ili mu nećeš reći. Najteže je biti pobožan kada si sam. Pred džematom čovjek klanja i sun sunnete i vitra u cijelosti. A kad je sam, još kasno u noć, moramo buditi osjećaj. Pobožan kada si sam, najteže je biti. Da režim kada malo imaš. Kada je stislo, kada je recesija ekonomskim riječnikom kazan, e tada je, zbog toga Resulullah kaže, preteko je jedan dirhem, stotinu hiljada dirhem. Sallallahu alaihi Kažu, kako Allah poslani? Kaže, čovjek imao milijone i dao sto hiljada. što je to njemu? A čovjek imao dva dirhem. Pa jedan dao, jedan ostavio sebi, da ne bude u potrebi. I ta jedan je bio teži nego sto hiljada. Hadis koji ćemo ako Bog da danas pročitati, govori upravo o tome. Govori o suštini i govori o formi. Mi muslimani, muslimanke formu moramo ispoštovati. Musliman mora biti pristojno odjeven. Muslimanka mora biti pristojno odjeven. Ali u isto vrijeme on time štiti svoju u svoje srce. Štiti šta? Štiti suštinu. I zato je forma bitna. I nikada ne smijemo dozvoliti da forma postane sama sebi smisla to je kada klanjaš, a sekunde jedne srce ne zatreperi. Sekunde jedne ne pomisliš, subhanallah, preselanio sam, je li ovaj moj namaz primljen ili nije. Spominjali smo ashave kada su radili djela. Kaže, jedan od njih više bi se stidio svoga dobroga djela nego što se vi stidite svoga grijeha. Jedan od njih više bi se stidio svoga dobroga djela nego što se mi stidimo čega? Grijeha. Zašto? Misli da nije pomiješano sa, sa nekim pretvaranjem. Je li to gospodar primio ili nije? Je li to bilo čisto? Je li to bilo iskreno? I zbog toga je vrlo bitno da formu uvijek razmišljaj. Formu ja moram ispoštovati, ali ne smijem dozvoliti da se suština pogazi. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن prenio nam je Muhammed ibn Muqatil Abu al-Hasan أخبرنا عبد الله od Abdullah قال أخبرنا شعبة obavijestio nas je šobe od Katade an Enes ibn Malik. I ovaj hadis nam prenosi Hazret Enes ibn Malik iz Meča Rasulullah sallallahu alaihi sallam kojeg smo često spominjali. Kale viju nebiju sallallahu alaihi sallam kitaben. Naložio je poslanik sallallahu alaihi sallam da se napiše pismo. Ev arade en jektube ili je želio da izdiktira pismo. Fatila lahu pa su mu kazali Innehum la yaqrauna kitaben illa mahtumen. Oni kojima šalješ pismo, a Resulullah je slao pismo vladarima, ne čitaju pismo ako na njemu nema pečata. Ako nije zapečačen Fattakada khataman min fidda. Pa je Resulullah sallallahu alaihi sellem naložio da mu se napravi prsten od srebra. Natšuhu. Na tom prstenu Resulullah sallallahu alaihi sellem bilo je uklesano, urezano Muhammedun Rasulullah. Muhammed je Allahov poslanik. Sallallahu alaihi wa sallam. Ke anzuru ila bejadi ila bayadihi fi yadihi. Kao da gledam onu bjelinu na prstu rasulullah gdje je bio, gdje je bio prsti. Kaže ashab, Enes ibn Malik. Fa li qatade. Pa sam upitao prenosioca hadisa koji je od tabina. Men kale nakšuhu Muhammedu Rasulullah. Ko je kazao uklesano je na tome Muhammed Rasulullah. Kaže Enes radijallahu anhu. U biti, hadis naredio je da mu se napravi prsten od srebra, jel tako? Hazreti Enes pojašnjava, napravljen mu je prsten, šta je pisalo na prstenu? Muhammed Rasulullah. Govorio sam Farsu, ja sam našao slike Rasulullahovog prstena i želio sam da vam pokažem kako to izgleda. Ime uzvišenog stvortelja je na vrhu. Allah. Onda ide Rasulullah i Muhammed vrlo, vrlo lijepo. Oni koji mogu na Google ukcat, neka potraži. Da vidite kakav je prsten Rasulullah sallallahu alaihi Kada sam vam kazao da ćemo danas govoriti o formi i, suštini, upravo zbog ovoga sam vam kazao. Najprije da se podsjetimo na blagodat. Mi volimo sve pejgambere, sve poslanike, sallallahu alaihi wa Sve, od Adema alaihi salama do Muhammeda. I Musa, i Isa, i Davuda, i Sulejmana, i Huda, i Nuha, i Ibrahima, i sviju i Ismaila, Ishaka, Jakuba i svi ih volim. Ali ni o jednom poslaniku nemate zabilježene sve detalje života kao što imate u Resulullahu, o svom poslaniku Muhammedu sallallahu I zato je on pečat vjerovjesnik. To je prva stvar. Nema detalja koji tebi u životu treba da nemaš u njegovom životu. Nemaš ni teške situacije u svom životu da nemaš u njegovom životu. Izgubio oca, izgubio majku, izgubio bračnog druga, izgubio djecu, izgubio najbolji ahbab u doživio da bude protjeran, doživio da mu uzmu i metak. Doživio. Nemaš teške situacije da Resulullah nije, sallallahu alaihi wasallam, prošao kroz identičnu ili 99% sličnu. To je prva stvar. Niko nema to da može kazati. I šta je na, druga stvar? Koliko god da volimo poslanike, niko od njih nije široka ličnost koliko Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Muhammed alaihi bio je ponižen i potlačen u Mekki, a bio je vladar. Mohamed Ali je bio siromašan pa ga Allah obogatio. U svim situacijama u koje možeš isto proći. Mohamed Ali je kroz to prošao. Isa Ali Salam, voliš Isa Ali ali kako da se ponašaš kao bračni drug kad Isa, ne znaš kako Isa Ali naloži. Musa Ali bio je potlačen, nikada nije Musa Ali bio vladar. Kako ćeš znati da tretiraš one koji su ti podčinjeni? Kako da urediš odnose? To je veličina Muhammeda sallallahu i kada čitate o njegovom životu, zaista pričite na taj način. Znaj da nema situacije. Teške, ali je lijepe. Da Resulullah nije kroz nju prošao. I da nema njegovo ponašanje vezano za, za tu situaciju. Jedan nabav je izgubio oca. Bio sam na studiju i meni je baš nako drag mi je, blizak mi je. Tada nije bilo ovih e-mailova. I znam da je on bio žestoko vezan za babu. I zbog toga jedna od definicija pobožnosti jeste da svoje srce vežeš najprije za gospodara. Sve ovo drugo što vezuješ može se jednog trenutka tebi obiti od glavu. Pošalje pismo, kaže mu, ah babo, Resulullah sallallahu alaihi sellem je taj koji je meni i tebi uzor. Pogledaj kako je njemu gospodar. Najprije oca uzeo, zatim majku, pa zatim preselio mu je dedo, pa zatim preselio mu jamića. Zašto da nas gospodar nauči kako da se ponašamo u teškim situacijama? Da ga utješim, ja. I zbog toga, kada čitate život Rasulullah, obratite na to pažnju. Tako vam gospodara, daj mi tešku situaciju, ali evo ponovi u svojoj glavi, ne moraš je na glas reći, daj mi tešku jednu situaciju da Rasulullah nije prošao kroz identičnu situaciju ili kroz nešto što je vrlo slično tome. To je prva stvar. Druga stvar, zašto forma i suština? Prsten je forma. Prsten je forma. Prvo što vidite iz ovog hadisa, braćo i sestre, jeste da Resulullah nije uzeo prsten radi ukrasa. Nego ga je uzeo zato što je to bila potreba. Muslimani i muslimanke, ako žele da prate vrijeme u kojem žive, šta mogu iz ovog hadisa naučiti Resulullah sallallahu ako nešto nalaže vrijeme, zgazi to ili uradi to. Ako zgaziš, zgazit će vrijeme. Ako uradiš to na primjeren način, Rasulullah uzima prste. Na njemu nema hvalisanja. Na njemu nema uzdizanja. Na njemu je čista poniznost. Samo činjenica. Muhammed je Allahov poslanik. I to je, to je bit. To je bit. Pratiti ono što je potrebno i davati. Meni je srce Bog, ja stalno govorim i uvijek ću ponavljati. Ja ne znam da Allah počasti da među vama bude neko ko će riješiti taj problem. Mene je stih drago gospodara da mi nismo u stanju, mi bošnjaci, muslimani, da sinhronizujemo svoje crtane filmove za svoju djecu. Mene je stih toga. I ako neko pokreni projekat, ja sam prvi da ću financijski pomoći. Da djeca čuju lijepe riječi da čuju Allah manet, a ono tamo ko govori, nek samo bude primjeren. Nek budu lijepe riječi. Da imate crtanih filmova, ježi vam se tijelo čitavo kad čujete što se govori. Dolazim iz Arabije, mjesta gdje ti uho sjeku, ako im se ne svidi tvoje lice. A to je najgledaniji crta. Aladin. U njemu uvodu crtani na engleskom jeziku kaže dolazim iz zemlje Arabije gdje ti uho sjeku ako im se ne svidi tvoje lice. Allah rabbi. Forma i suština. Mi smo se zarobili u formu. A zanemarili smo suštinu. I u tome, ako se sjećate, ono što smo i u Carevoj džami stalno akcentirali, stalno govorili, naša najbitnija misija, moja i vaša, mi smo sad Haman svi sta generacija, jeste da prenesemo svoje vrijednosti šta? Na sljedeću generaciju da vidimo one koji dolaze iza nas, da ih vidimo na da ih vidimo u namazu, da ih vidimo u džamijama, da ih vidimo da poštuju roditelje, da ih vidimo da, da su uspješni u svojim školama, da ih vidimo da su uspješni u svojim životima. To je naša najveća misija. I na tom putu vrlo je bitno razlučiti formu od suštine. Prva poruka ovog hadisa, evo sam ste je prepoznali. Vrlo je bitno da ono što je potrebno u jednom vremenu, da se mi odazovi. I da mi to na primjeren način riješimo. Što se tiče prstina Rasulullah sallallahu istraživao sam, znam otprilike neke detalje, ali evo pripremajući, gledao sam šta ulema kaže vezano za to i šta se u hadisima kaže. Rasulullah sallallahu je na malom prstu nosio prstin I to je prva stvar. Naša pravna škola Hanefije Malikije i Hanbelije kažu da se prste nosi na lijevoj ruci. I zato im je argument hadis kojeg bilježi imam i muslim da je Resulullah prsten bio na lijevoj ruci. Na malom prstu lijeve ruke. Šafije, od kojih je najpoznatiji onaj čije, su, čije je dijelo 40 hadisa prevedeno i rijadu salihin imam i nevevi. Rahmetullahi ali ovaj, kaže, šafije kažu da je sunnet nositi prsten na desnoj ruci, na malom prstu desne ruke. Sada pogledajte, sedam, osam stranica sam iščitao, jel preće ovo, jel preče ono, i argumenti za ovo, i argumenti za ono. Ulema naša je, subhanala nekad meni onaj liči pokušaj pojedinih ljudi da kažu hajmo mi iz Kur'ana i Sunneta izvlačiti argumente. Meni liči na čovjeka koji je došao kući, a Hanuma mu spremila hranu, ručak, stavila sve supa nasuta, tri vrste, četiri vrste hrane na stolu. Dezert već stoji sa strane šta će jest sutlija, jel malko gladan. <laughs> onaj, mislim, govori, nisam, ja sam ručuo. <laughs> Onaj, I sve to spremno i on kaže, hajmo žena na pijacu da šta kupimo da napraviš. E ta, tako mi liči, jer Ulema skuhala, izrezala, oprala, da sve stavila na što, on kaže, hajmo mi opet vam. Suhano. Naravno, treba znati Kur'an i sunnet. Ali Boga mi, tako mi drago gospodara, naša ulema nije studirala grčku filozofiju i izvlačila nama propise. Nego studirala taj Kur'an i sunnet. I zbog toga vrlo je opasno da čovjek kaže, pregazi 14 stoljeća uleme i kaže sad ću ja vama izvući poruke i pouke iz ovog hadisa. Naravno, ti možeš doći do nekih stvari, ali ovo je stvari. Ulema je, vjerujte, da u detalje. Ovi koji kažu, da se treba nositi na desnoj ruci, imam šafi, hadis isto imaju, u Buhari se bilježi da je Rasulullah držao na desnoj. To nam ukazuje, kad spojimo sve ove hadise, da je nekada nosio na desnoj, nekada na lijevoj ruci. Da isto ko što imate za namaz, je ovako, je onako. A onda dalje ulazi u detalje, kaže, da li se prste nosi radi potrebe ili radi ukrasa. I ulema to razlaže. Kažu šafije, pošto je radi ukrasa prste, ljepše je da se nosi na desnoj ruci, jer je desna strana uvijek za ono što je jede se desnom rukom, jel, desnom nogom se ulazi u džamiju. I znate da je Resulullah s.a.v. volio, volio u svim stvarima, u odjeći, u, u, u tim svakodnevnim stvarima uvijek je davao prednost desnoj strani. Kažu, a međutim ova tri mezeva kažu mi imamo jake rivajete, imamo jake predaje da je nosio na lijevo. Znači treba samo spojiti. Pa kazati u Lema je, četiri mezheba kažu prste se nosi ili na desnoj ili na lijevoj ruci na malom prstu i završen. Tu jednu stvar, samo stvar da skrinim. Što se sada pojavilo. Pokuđeno je. A pohvalno je s druge strane. Pokuđeno je prst koji koristimo za tešehut koristiti za prsti. To je pogotovo kod žena karakteristika danas. Na tovari, na njega sve i svašta. Kaže, kaže Hazreti Omer kada bi čak pokazivao, ne bi ispružio ovaj prst, čuvao bi ga. I pokazivao bi ovako. Kaže zašto? Pa kaže ja njime izjavljujem ešhedu an la ilaha illallah wa ešhedu anna Muhammeda Rasulullah. Šehadet izgovaram sa njim. I zbog toga nemojte, ovaj prst čuvajte od bilo koje pogotovo na desnoj ruci. I znate, od Edeba dove, Rasulullah je znao dobiti držeći ruke ovako, a znao je dobiti učeći ovako. Podižući samo svoj prst. Sallallahu To je detalj koji koji sam želio sa vama podijeliti vezano za fiksku stranu. Znači šafije kažu na desnoj, na malom prstu, a Nefije, malikije, hambelije kažu na lijevoj ruci, isto na malom prstu. E sada forma i suština, da se još malo pozabavimo time. Sve stvari koje mi radimo u životu imaju neku težinu, veću ili manju. Imaju težinu koja je pozitivna, imaju težinu koja je negativna. Primjer, banalan primjer, održavanje rodbinske veze kada održavaš rodbinsku vezu, šta je tvoj cilj? Kaže, otišao sam kod njih, oni meni ne dolaze. Znači, tvoj cilj kada si održavao rodbinsku vezu bilo je da oni tebi dođu. Tu se miješaju opet forma i suština. Suština, ja se gospodaru odazivam pa ne prekidam rodbinsku vezu. Ja tražim sevap posjeti rodbini, a hoće li oni meni doći ili neće, ja na to ne smijem gledati. To je pitanje miješanja stvari. Nema teže, pazite, nema teže stvari od jedne koja se desila u vremenu Rasulullah, po mom gledanju, u međuljudskim odnosima, sallallahu alaihi sallam. Gledajte šta je forma, šta je suština. Hatib ibn Abi Belta, ashab Rasulullah, sallallahu alaihi sallam. Rasulullah sprema vojsku u Medini da ide da oslobodi Meku. I Hatib šalje po jednoj ženi poruku mušlicima, neprijateljima u Meku dolazi Muhammed sallallahu alejhi ve u vojska. Muhammed alejhi selam dolazi objava u kojoj se kaže da je pismo kod te i te žene u toj i toj karavani i da pošalje ljude koji će to pismo uzeti. Hazreti Aliju Resulullah zove još jednog mladića kaže brzo trkom stignite tu karavanu uzmite od te žene to i to pismo. Pa kaže kako pismo? Kako ćeš joj uzeti? Ali objava. Odlaze kod nje Kaže Hazreti Alija daj pismo. Kaže ona nemam pisma. Kaže Hazreti Alija Muhammed Ali Islam nikad nije slago. Daj pismo. Ona nemam pismo. Ona ga je čak u svoje pletence zamotala i pokrila se, umotala se, nema šanse. Kaže Hazretija, bolje je nego da mi tebe razodjenemo i vidimo imaš li pismo. Kaže ona, evo pismo. Subhanallah, muđiza Rasulullah sallallahu Vraćaju se sa pismom piše od Hatiba ibn Ebi Belta stanovnicima Mekke. Evo Muhameda sa vojskom. Musliman čovjek. Subhanallah. Sad pomisli na sve neke nepravde i nepravdice koje su tebe ljudi učinili. Zamisli da se to desi u jednom u tvom jednom, u jednom momentu kada je odlučujuće glave što u pitanju subhanallah, život ashabi Hazreti Omer i drugi skočiše Allahov poslaniće da ga posjećemo izdajnik ovo ono. Počeše ružno o njemu govor. Resulullah s.a.v. kaže dovedite ga. I juče preključuje sa studentima čitam hudbu Hazreti Omera. Kaže Hazreti Omer, znaj da nikod koga znanje i blagost nije ljepša nego kod vođi. I da nikod koga neznanje i grubost nije ružnija nego kod vođi. Jer ako on grub i ako on neznalca, on će sve srušiti. I što je najbitnije, on će vam svima kazati da je on to uradio samo zato što misli dobro i vam Resulullah zove, uči one ljude koji vode. Kad je teška situacija, desilo se nešto, spusti loptu. Zovni čovjek. Zovno je Resulullah Hatiba. Kaže, Hatibe, zašto ste to uradio? Nema, ne priča okazne. Zašto se to uradio? Forma. Kaže da je izdaja čovječe Resulullah, zašto se to uradio? Hoće da uđe u suštinu, sallallahu alaihi Kaže Hati, skromno, suze očima, Allaho poslaniće, tako mi gospodara, ja nisam htio izdati tebi i muslimani. Pa kaže, šta je? Kaže, svi vi imate porodice u Mekiji, ja nemam. Moja porodica koja je tamo, nema ko da je zaštiti. Ja sam želio da učini njima nešto, ne bi moju, ako dođe do rata, ne bi moju porodicu sačuvali jer vi ćete sigurno vi svi biti sačuvali. Forma i suština. Resulullah s.a.v. kaže ostavite Hatiba. I Hatib se pokaju primjenom pokajanju. Ali među muslimanima ima oni koji ne dozvoljavaju. Između njih Hazreti Omer. Neće Hazreti Omer. Osjećaj pravičnosti. Kod njega je izražen. Ali on je od Resulullah kad je postao halifa naučio pa se ovako ponašao kao što je Resulullah. Kaže, opet prigovara, kaže Hazreti Omer, Allahov poslaniće izdao izdoj Allaha i poslanika. Pazite, to je forma suština. On je rekao je opravdanje. Resulullah uvaži opravdanje njegov. A na prvi pogled, izuzetno teška stvar. kaže tada Resulullah sallallahu alaihi sallam onaj poznati hadis koji govori o vrlinama učesnika bitke na bedru. Kaže, o Omere, šta ti znaš? Možda je Allah pogledao sve oni na bedru i rekao im radite šta god hoćete, ja sam vam se A kaže, zar Hatib nije bio sa nama na Bedru? Poštujte dobra djela koja ljudi učine. Ako mi ne poštujemo dobra djela, ne uvažavamo suštinu. Jer forma je da on sad možda čini grijehe. Forma. Možda sutra on bude pet puta bolji od mene i od tebi. Zbog toga je vrlo bitno da ovaj hadis Rasulullah koji govori o prstenu na taj način razumijem. Kaže jedan vrlo uspješan čovjek, kaže nema čovjeka od kojeg ne možeš nešto naučiti. Od pametnog naučit ćeš pametne stvari. Od budale vidjet ćeš šta, su gluposti pa ćeš izbjegavati. Priča on za sebe. Kaže, to je na neki način vrlo, vrlo bitan detalj. Pitaju njega kako si uspio u životu. Pa kaže, ja sam bio vrlo siromašan i nisam imao novca za studiranje. I eto, desilo se da me prime u jednu firmu, jednu novinu, da radim i da studiram u isto vrijeme žurnalistiku. kaže, šta je bilo? Pa kaže, čovjek koji me je vodio, preuzeo je na sebe da me izdržava. Ne musliman. I on me je naučio većini stvari koje zna. Pa kaže, šta te je Kaže, između ostalog, Naučio me da svakome ko meni učini dobro, uzvratim dobro. Kaže uzvišeni gospodar u Kur'anu, hel džazau li ihsani illa Zar je nagrada za dobročinstvo osim dobročinstva? Ako neko te lijepo, pa i ti njemu uzvratiš. Princip. Kaže, šta te još naučio? Kaže, naučio me da svaki dan do maksimuma iskoristi. Zar nije gospodar rekao, vola asri tako mi vremena. Svaki je čovjek na gubitku, subhanahu Što kaže Hasan al-Basri, kažeš prošao je dan. Reci prošao je dio mene. Dijelo sebe mi smo danas lakšamom klanjali dženazu. Ukopali smo, ne možeš ga vratiti. Kaže šta si još naučio? Kaže uvijek ako hoćeš da napreduješ, radi na sebi. Kaže gospodar u Kur'anu وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Oni koji ulažu napor na Allahovom putu, da sebe odgoje, mi ćemo ih uputiti na naše pute. Sve, ko da Kur'an citira. I kaže dalje, šta si još naučio od njega? Između ostalog naučio je da dvije stvari garantuju ako Bog da uspije. Kaže, stalno radi, kontinuirano radi i radi kvalitetno. Kaže, pitali Resulullah sallallahu o suri u Kur'anu koja zove Hud. Pa kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam objela me sura Hud. Objela me. Znači, sjede na glavi Resulullah nisu od onoga zbog čega mi dobijemo, zbog sikirati zbog godina, jel? Nego zbog, i kaže, koji ajete Allahov poslaniće objelio? Kaže, festatim kema umirte. Kaže, ti budi postojan, budi ustrajan, kao što ti je naređeno. Tu je Resulullah Znači čuvaj dvije stvari. Čuvaj kvalitet i čuvaj kontinuitet. I zbog toga svako djelo koje radiš, nemoj gledat koliko si ga učinio. Prvo gledaj kako si ga učinio. A onda nastoji da držiš nivo, da stalno radiš. Mala dobra djela. Jedan je arapski pjesnik rekao, nemoj ni podaštavati malo kamen. Najveća brda kada pogledaš, znaj da su od tog istog kamenja sazdana. Nemoj. Većina stanovnika vatre, kaže on, su od onih koji su ni podaštavali grije. Ovdje samo detalj jedan i njime će ako Bog da završiti pa ćemo proučiti do Nikomi u ovom je životu neće biti lakše od one osobe koja najprije duboko, iskreno povjeruje u uzvišenog stvrtelja i prihvati poslanike za uzor. Danas, jedan od izazova savremenog doba jeste probaj. A probanje i griješenje košta čovjek slijedženje uzora ne košta čovjeka. Ako ih dobro izabere. I zbog toga, kada Resulullah sallallahu alaihi kada ga gospodar opisuje u Kur'anu, lepad kana lekum fi rasulillahi. Zaista je vama u Allahovom poslaniku. Uswatun hasan najljepši primjer, najljepši uzor, naj, najljepši obrazac svakog ponašanja, svekolikog ponašanja i kao dijete i kao roditelj, i kao nadređeni i kao podređeni, i kao brat i kao sestra, i kao bilo koja relacija da imaš. Resulullah ti je uzor. Ali međutim moraš imati neki cilj. Li men kane jeržu Allahe Za onoga ko se nada susretu sa Allahom i nada sudnjem danu. Wa zekera Allahe kesiran i Allaha mnogo spominje. Ova tri uvjeta, mi na njima moramo raditi i onda će nam uzor biti Resulullah. Moramo se nadati odnosno misliti, ujutru kad ustanem, ja jesu, dali su mi sigurno odbrojali Hoću živjeti još godinu, pet ili pedeset, ja ne znam. Pomislim na susret sa gospodarom, onda kažem kojim stilom živim. Pomislim na sudnji dan, pa gledam kako se odnosim prema roditeljima, prema bračnom drugu, prema djeci, prema babima. Pa nekada, vi znate koliko zna obradovat ljude, nazoviješ čovjeka, Allah vam probajte, Allah vam probajte. Nazovite nekoga koga niste čuli godinu dana, dvije godine niste, šest mjeseci, dugo ga niste čuo. Nazovi ga, imaš broj njegov. Nazovi ga i potroši koliko, 10, 20 fjeninga, 30 fjeninga. Od je dobro, ovi telekoma će vam reći. Ovaj, potraš, nazovi ga i kad te pita što su me nazvao, a pita će te reći samo da te čuje. Ljudi, vjerujte ljudi ne mogu da vjeruju. Da se nazvao samo dok je salam i kako si šta ima. tu nismo se odavno čuli. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže u jednoj predaji se spominje da je rekao ako hoćeš da održavaš onaj dobročinstvo prema svome oču nakon njegove smrti, šta trebaš raditi? održavaj vezu sa njegovim prijateljima. Znači, Resulullah ne da ti razvijaš samo svoje odnose, nego ti razvijaš odnose sa ahbarima svog babi. Subhana. To su neki detalji koji su suština. Forma je mobitel. Vi ćete uzeti mobitel ako Bog da nazvat. Sljedeći put slobodno nek mi ne dolazi ko ne nazove nekoga. Ako ja ne dođem, znajte da sam ja zaboravio nazvat. Znači, nazvat nekoga. Jer pazite, Sva priča je besmislena ako nema dobrog djela koje to prati. Dobro djelo, nazovi neku prijateljicu, neku komšinicu koju su ranije živjela pored, živio s nekim, bio, dok si bio student, nazovi nekoga ko će, će se tvom pozivu obradovat, a još više će se obradovat kad, kad čuje da ne tražiš ništa od njega. Imate, ima, imate situaciju, nedavno sam nazvao, nedelja bila, čekam, pa nomu da neku, neku kupovinu obavi, ja kontam jarab, trebao bi nazad dvojicu, trojicu, Čisto se vaparat. I nazovem jedno vidimo vidimo se prapiru. I, ono, i, ma ništa bo. I, i sad očekuje. I ono misli, tako mi gospodara imao sam osjećaj, ono misli da, da, da ja sad nešto trebam od njega. Ne morate. Pokušajte da mi oživimo taj lijepi sumnet. Da održavamo veze jedni sa drugima bez traženja bilo kakvog ovo zemaljskog interesa. Onda će nam se Allah, Želešanu, mi ćemo se truditi pobrin da naš trud bude na ovome svijetu da se vide posljedice. Jer onaj, kaže Resulullah s.a.v. ko želi da mu Allah obilnu na faku dadni i da mu produži život, šta nek radi? Neko država rodbinsku vezu. Još ako možete nazvati nekoga od rodbine, još bolje. Subhanallah, dupla I ako, sutra, ako sljedeći četvrtak bude deset ljudi, <laughs> razumijeću, nije problem. Ali bilo bi bruka da ja ne dođem. Znači, molim vas, konkretan korak. Koliko god da je on mal, pazite, nas je 50 ovdje. Znači 50 ljudi će, nazvat ćemo im selam, on će odgovoriti na selam. Pitat ćemo ih kako su, on će nas pitat kako su. 50 rodbinskih veza, 60, nebitno, 70. Zbog toga konkretne stvari. Koliko god da je mala stvar, ako je konkretna, ona jednu kap poboljšava odnos. I onda nećemo pričati o vandalizmu, o barbarizmu, o ovom, o onom što kaže jedan svako jutro kad ustane i otvorim novine. Isto kao da onu kašku gorkog onoga čemera popijem u sebi. Pa samo kuda se u ovoj državi, u ovom gradu, kao da se ništa lijepo ne desi. Pogledaj. A kaže Resulullah, ako vjeri u Allaha i sudnji dan, neka kaže dobro ili neka šuti. To sam govorio sto puta. Ubio se budala, trebamo ovoliko dati čošku. On je fontom 0,7, ako da se ne... Pa šta, to bi nije da ni podaštavam, ali zamislite, čitava stranca bacio, skočio sa zgradi. Ko zna, Allah vale, možda je čovjek skrenuo, onaj treba za mog gospodara i vi znate da se klanja ženaza takvoj osobi. Jer mi smatramo da je skrenula s ali tako mi gospodara lud je onaj ko stavi strancu čitavu samo ubici. Pa ste onda imate djecu 14-15 godina, jel da? Nedavno je bilo takav slučaj. Ubije se dijete, što? Pa samo o tome pričate ljudi. To je situacija. Nije izlaz da ode da upiše strani jezik pa da popuni svoje onaj slobodno vrijeme nečim korisnim. Da ode da nauči rad na računaru. Da ode da igra futbala sa prijateljima. Da se upiše u neki klub. Da trenira neki sport. Nije to rješenje. Jel? A rješenje je da se ubi. Allahu dragi. I zbog toga kap dobra. Kap dobra tako mi gospodara. Može more promijeniti. Jer svaka, svaka kap dobra za sobom povlači kišu dobra. Ako iskreno. Svaka kap. Znači sljedeći, ovo sve govorim da biste uradili, mogu tebi da, ja sam završio što sam mislio, planirao da večeras reći, rekao sam. Dobro, Bujrom, jel imate nekih pitanja? Da imate vremena, ja sam vidio ispričati se prije predavanja, da vam napravimo vremena da možete otići na kavu. Dobro. Nema nikakvih pitanja. Eudu billahi na šeitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا wa nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim dijelom koje približava džennetu. Gospodaru naš sačuvaj nas džehennema i svakog dijela koje približava džehennema. Gospodaru naš nemoj nas od sebi udaljiti zbog grijeha naših. Gospodaru naš nemoj nam vrata zatvoriti zbog mahana naših. Gospodar očisti nas od grijeha i mahana. Počasti nas da svaki dan svoje osobine mijenjamo na bolje zaštiti nas od svakoga zla i počasti nas proživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Oprosti nama, roditeljima našima i naše stanje popravi i naše odnose popravi gospodar. Molimo te da oprostiš nama i svima koji su prisutni ovdje i koji su odsutni, a dolaze i svim muslimanima i muslimankama. Oprosti roditeljima našima i učiteljima našima i svima koji su prije nas živjeli i nosili islam. Proživi nas u društvu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma alamin. Al-Fatiha. Salam.